Càpsules musicals amb Rafael Corbí. Avui, Willie Nelson. He rode into battle, barebacked and saddled. You took the wound in your side. You pulled the sleds and you pulled the wagons. You gave them somewhere to hide. Aquí escolteu un dels grans protagonistes de la música americana, de la cultura popular d'aquest país, una de les persones més estimades amb aquelles contrades que va debutar l'any 1956. És Willie Hugh Nelson, nascut el 29 d'abril del 1933 a la localitat de Avot, a l'estat de Texas. Just enough to keep me on my toes I say come on time I've beat you before. Come on, time. What have you got for me this time? I'll take your words of wisdom and I'll try to make them right. Tot i la seva avançada edat, en Willie Nelson encara ens està portant música nova i ho fa a un ritme important d'un parell d'àlbums cada any des del passat en 2016. Àlbums magnífics a través de Legacy Recordings, per als quals continuen enregistrant àlbums com, per exemple, el Ride Me Back Home que estem escoltant, un àlbum publicat el 21 de juny de 2019 a l'edat de 86 anys i ja esteu escoltant que vi que canta. you're staring straight into the lens. It's just a Polaroid shot someone took on the spot. Write Me Back Home és el 69è, 69, àlbums en la discografia del cantant i compositor Willie Nelson, el seu 69è àlbum d'estudi, sense comptar àlbums en directe o recopilacions. But your bags were packed el material d'aquest disc eh, consisteix eh, pràcticament en cançons originals escrites per al seu productor, productor de sempre, de fa moltíssims anys, Buddy Cannon i per Willie Nelson mateix. Tot i això, el primer tema que hem escoltat, el tema que dona nom amb aquest disc, Write Me Back Home, va ser escrita per Sonic Thugmorton. Scratched out in three Well, you may say how, but you don't know me taking my licks, I'm paying my fee. I had the seven year itch, scratched it out in three. Willie Nelson va decidir enregistrar aquest àlbum Write Me Back Home per al seu propi amor pels cavalls. És un àlbum dedicat a aquesta... on hi ha cançons de tot tipus, perquè també en hi han dedicades amb els immigrants. D'aquí un moment l'escoltarem. A suggeriment del de, el seu productor, una nova versió de la cançó Stay Away From Lonely Places del seu àlbum del 1972, The Words Don't Fit in the Picture, va ser inclosa. Stay away from lonely places Let's follow the crowd and stay around familiar faces. play the music loud. De manera digital, un total de sis eh, senzills han estat realitzats en de l'àlbum Ride Me Back Home, My Favorite Picture of You, Common Time, It's Hard to be Humble, Seven Year Itch o la cançó que escoltarem per finalitzar aquest segment eh, musical del nostre programa. Una cançó fantàstica que ens parla precisament dels immigrants, dels immigrants americans i de la gent que hi està arribant. Es diu Immigrant Eyes, una excel·lent cançó en la veu ja antiga, ja vella, però preciosa, de Willie Nelson. Mm -hmm. his eyes were still just as clear as the day he sailed through the harbor and came ashore on that island of tears. My grandfather's days were numbered, but I won't let his memory die. Cause he gave me the gift of this country and the look in his immigrant eyes. Sometimes when I looked in my grandfather's immigrant eyes, I saw that day reflected and couldn't hold my feelings inside. I saw starting with nothing and working hard all of his life. So don't take it for granted, said grandfather's immigrant eyes. Don't take it for granted, said grandfather's immigrant eyes.